Awit, Kabanata Siyam Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol, matuwid kong panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masasama, binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban nami naglaho ng lubusan, ang kanilang mga lunsod iyon ang winakasan. At sa aming alaalay, nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran, hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kay Yahweh na hari ng Zion ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa, ang ginawa niya'y ipagbunyi Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan. Masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan upang sa harapan ng lunsod ng Zion, aking isalaysay dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong nagawa nila. Sa bitag para sa akin, ang nahuli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala at ang masasamay nahuhuli sa mga bitag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, na labanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat, ang mga bansa, at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan at iyong ipabatid na sila'y tao lamang.